chłopakom zabucha Za prawdziwego ducha Na pewno każdy z nich mnie posłucha To dziękuwa chłopakom zabucha Za prawdziwego ducha Na pewno każdy z nich mnie posłucha To dziękuwa chłopakom zabucha Za prawdziwego ducha Na pewno każdy z nich mnie posłucha To dziękuwa chłopakom zabucha Za prawdziwego ducha Na pewno